hasiko gara gau izango da gure lehenengo irratzaioa e, gato gu hemen gaudu eta gara gaztetxeko asamblea sozialeko kidea eta aurrekoan erabaki geruen egingo genitura zenbait irratzaio pues, pizka bat jendeari desinformazio gara jauetan informazioa emateko eta duen, pues, izango da lehenengo irratzaioa pizka bat improvisatu eta egingo dugu galduguna eta fijo superondo dagoela Eta horretarako, pues, hemen gaude, lehenengo ah, orgoian ezkerrean jo bat. Koño, esan kaizu, eh? Joder! Joder! Joder! Joder! Gati, da gordi! Kaizu! Aemar? Kaizu, peña. Eta neure buru, hausaz, etiti. agertzen badin badira tertulianoak edo zerri buruz hitz egiten, zergatik ez dugu gugure iritzia eman, ez? Eh? lehenengo eta bine azalduko dugu pizkat zelan eramaten garen entzierro hau, ez? Titi zelan netxean hor sartuta. Bueno, zemat azte dela maguia, Az, bi azte, bai. azte bat napiko. A ber, ni, nire kasuan ondo, eh, egon eh, izen denbora hau, bueno, azkenengo aztea egon izan lanean atope, etxetik lanean, baina ere eukidu denbora ba, entzuteko, irakurteko, gitarra jotzeko, eta bizka alda zaitasuna bilatzeko orduan, orain arte behintzatez hain nain txarto, momentu, hori askar ez da, ez dakit. Eta zu irati? Ondo. Ba, hori, ere goizietan eta lanean egoten naiz, eta gero ba, egiten dut, eta tranquil, tranquil. Dentro lo cabe. Jugi? Baina orain ez nago lanean, nire lana egin ezin delako egin momentuz, igual urrengo hilabetean ez berko naiz lanean. Eta eta pues más. Baina zu bideo bideo edizioa ikasten egon nahi. Eta eta jo ingelesa ikasten un poco más. Bideo ikusi. <laughs> Asko. Denbora libre ez estado patorain. Irakurri. Baina kirola egiteko denbora ez dauka, eh, tranquil. Ez ez. Azte buru honetan egin nuen, baina apatean ezkiako naiz 24 horas bideoekin. Así que... Urrengo, urrengo aztean, urrengo aztean jarriko Eta lana zelan zu basaunden lanean eta zin da egoera orain? Ez, ezin duzunez lan egin internet bidez? Ba, momentu, zaneko postik da, no, postik bakarrik, azki, bete bat, da, gola, ba, daramat lanean, baina e, kontratua mantendu dudatu, eta gane lan ikus egin. Gutiago horrein du, baina baita kontratua mantendu dudatu. Igual, bera, hau guztia luzat kontratuko dute, pues, segurazki apirilean zerbait egin behar dut. Baina, bueno, momentu kontratua mantendu dudatu. Eta ego, e, da, orain dagoen egoera orokoran ikusita, pues bueno. Nure egiten zenuen lan, igual? Bizitak, bizitak egiten. Eta zu iratei, irakaslea izan da zelan irakasleen egoera edo zure ikuspuntutik. Euska, osuta. Zer, lehenan egiten zen nuena, dire iramente egin barzen nuen, da orain egiten duzuna da... Lan bat bidali, alde mila mesu dituzu erantuteko, haiek superezatu da dut guztiak... Ez ez konkristo. Lan gehiago baina gaur goizan egonean zitze egiten irakasle den batekin, eta esan dit berak egiten dituela klaseak online. Osea, hogei ikate baldin baditu, hogeiak kondentzatzen dira, eta berak klaseak ematen, klaseak ematen ditu. Lozkien emute hau, eta batxutan, si se mal, los puede echar del grupo. Hori esan dit, oza, bera da ikastetxe edo Ez, guk, ba, bani ere modu dut hori, baina kajut, oza, bueno, kajut bat egiteko haiekin, Baina batzuek egiten dute, baina beti ezin dut hori egin. Eta batuen egoera, pues, lanean, guraso batzuk hori eskatzen dute, baina lanean, be, oza, ba- badote, gure ejemplo, nire lankide batzuk bidaltzen dituztenak, haiek lanean, e, eh, iru zenbe araba euren gainean, e, ezin dutela, oza, imposiblea dela bideoko bideotei bat egitea alan. Zezakiza mundu gare, bazain du barretu dituzun. Orduan batzuk hori egiten zaiatzen ari dira, baina beste batzuk imposible. Ja. Claro, orain ikusten da pizka bat, ez? Lan egiteko, sea, langileak izateko eta lana produzitzeko behar dela zaintza lan bat, beste momentu batzuetan dagoela hor kubierto esa necesidad por algún modo, baina orain zaintza, zaintza lanak eta lan produktiboa eta hori guztia nahazten da, ez? Bai. Zutitiz, zelan lanean, o zein da zule plana, lanari buruz? ondo, u berbalagun, u gaude berbalaguneko egitasmoan, denbarruan den barruan dinamizatzea jo ezala, nire Eta, bai, jo, ondo, azte honetan, azte abizan da bizka bat lokura, ze zaiatu gara aktibatzen talde guztiak, azte honetan, zehar, eusko gartxeko aiek aukera euska txekiteko, eusko gartxeko aiek ere, beste, nahiz eta, eh, ezin garen atera etxetik, pues, ezin garen joan tabernetara, haiek ere bildu aldira pues, aplikazio hauein bidez, adibidez, jitsi, mit, edo Skype, edo berdin. Gure nazte honetan egon gara topera, pues, lantzen taldea, oza, lantzen hau talde guztiekin. Beraz, azte hau, pizu topera, baina generalki, beste guztiagatik, pues, ondo, planean ondo. Egin dezak egulan etxetik, eta, bueno, hombre, supasatzen du erronka, De hecho, Aekako bueno, lehenakaria zen, oza, ja ez da, ez da gizan ditzen, baina atera du Twitter bat, eta zan du, hori, ezkerrik asko irakasle guztiei, ez aekakoak bakarrik, eh? ezik eta guzti, oza, irakasle guztiak, en ze egiten ari den lana increíblea da, ta ta ta, izka bat ezkuntza prozesua ezaputzeko. Ze gero ere beste batzuek adibiz institutoko batzuek esaten dute, nire irakasleak, nire ikasleak diren institutoko batzuek, esaten dute institutoan ari dizkietela bialtzen giztongo e, lan esker, oza, daukatela giztongo lana. Eta nire gai ez hori esker dut, bidaltzen dizkietan hainbeste lan. Eta, maigainan bai- dagoena da hori, ibarkatu. Esan, esan. Ez, pues, que nik somatzen dudana nire lanean, da, aekan ez, hainbeste, ze aekan uste dut, ari, ari garela egiten Ba, hori direla egiten gauza kondo. Ze bihaltzen ari diegu lana, baina da lan asumiblea. Baina eske nire uste, institutoetan edo eskoletan ari dira bi, bi, bidatzen. Ni behintzat daki da, na, gatik, eh? E, instituto, institutotik edo hortik nire ustez ari dira bidatzen gizongo. Osa, lana da gehiagizkoa, nire ustez. Ez dakit, benetan, te, e, ikusita mundu bat dagoen orain, ez dakit, e, benetan e, eh, zeu zertarako balio duen horrelako zaimeste lan bi altxeak Bueno, ni nire partetik pero la matxaila izan da ba, nire lana da, da berdin berdina baina etxean zan nik etut, baina baritu duela e, kontrol gehiago e, orduei erreparatuz ba, zelan e, eh, osa ez direla fidatzen etxean egiten duzun lana, eta igual horrekin doa esaten duzuna lan gehiago bidaltzarena. Ez? Bai, bai, fijo, fijo. Bide hartzeko lan egitera benetan, ez zer, kontrol hori mantentzeko, lanean zaudela. Bai, bai, fijo. Baina nik uste dut ere jartzen ari duela mai baina, gauza bat, dena hori. Es que justo gaur irakurri dut artikulio bat. Igual desbiatzen gara, eh? No sé, zuen mar bestela. Ma arantxatapiak esan duena. Arantxatapiak esan du justo orain, gaur, eusak noiz, gaur ez, baina... Baina nola gutxi esan du. Ba... Paralizatzen baldin badira enpresak. Ba... E, etorriko dela, ez bakarri krisi... E, e, zean da... E, hospitalean egongo, egongo da krisi bat. Krisi sanitarioa pues esaten du, baldin eta izten baldin badira enpresa guztiak, egongo, ez dela egongo bakarrik krisi sanitario bat, baizik era krisi ekonomiko bat. Eta hor nire ustez argi eta garbi ikusten da, zein den gaur egungo munduaren egoera, ez? dagoela dirua beste edo zer gauzaren gainean. Ze horrein bertan zenbait, zenbat jende joaten ari da lan egitera, ez? Naiz eta jakin, horko baldintzak direla zupen kaskarra. Eta naiz eta jakin, gaur egun egon barra pues gauza bera ez, nire ustez institutoan, tío. Pues institutoan, bale, obviamente jarraitu bat dute ikasten. Baina, joder, e, institutoan egorungo balira baino lan gehiago egiten, Benetan hori da gaur egun gote zitura? No se. Hume, azkenean, bizi gara <laughs> sistema kapitalista batean eta horren definizioa hori da. Es? Kapitala eta produkzioa eta hori guztia edo zerren gainetik. Beste egunean ikusi zen bezala, ez? Ze tipiko bideo hori bidali dena e, tipo bat bizikletaz lanera eta polizia badora, badoa lanean, lanera doan tipoari ez dakizera esatera, multa jartzera, ez dakizer, eta tipoak esaten du, tu, me vienes a mi a, a decir que no puedo ir en bici, pero no vas a la fábrica donde voy a currar ez? Hori ikusten da, ez? saltzen diguten e, eh, virusaren neutralitatea edo berdintasuna, ez? Baina gero ikusten da benetaz, benetan e, loretxante eh, txarrago virus hau eta zer jartzen den mai gainean, zein diren lentasunak, ez? Hombre, hori gaur ikuste da, ez? Urkullu atera denean hitz egiten, Pedro Sánchezak izan duenean itziko, osea, dana itzi behar zera edo pentsat lo no necesario y itziko zela, ikusi barko de lo necesario que es lo no necesario. baña ala ere hori ikusi da, ez que esan duena da horren kontra bola. e, eh, vamos, segundo duguak, horri ikusten da capitalismo kapitalismoaren isla. <laughs> Mítica pintada hori es un robot dirigido por Confebask. Tal cual. bai, bai. dena azken egun hauetan, eh? beste munduaren beste parteetan. Osa, Ingalaterra eta hori, esan zuena, eh, zelan ditzen da, Glenn Boris Johnson, zelan da? Bai. Boris Johnson, eh? horrek duena, e, orain modifikatu du pizka bat bere plangintza ze eman diote por culo. Baina bere hasierako plangintza zen, ez zutela, iaia ia neurririk hartuko, eta era horretan, Zeen oso ikuspegi eh, eraginkorra, ez den Eta, bale, eraginkorra eta, obviamente, kapitalista. Zer haiek nahi, ez zuten, duko inolako neurririk, bat duan, hilko zen, hilbeharreko jendea, eta horrela, e, aurrera joango zuen, bere ekonomia aurrera joango zen, izango ziren, segura eski, pues, e, gehien lukreatuko zirena. E, pues, honetan, gehien lukreatuko zirena, izango girateke, nire izango litzateke ingalaterra, edo, Reino Unido. Baina, karo, trukean hilko zen, pues hori, eh, ahulena, ez? Hori da darwinismo neoliberal, ez? Osa, hiltzen dela, pues hori, horrena edo gaitu dena, eta eh, dena indartuena aurrera doa. Eta, karo, gero, piko altzen denean, zer izaten zuen, piko altuko zela berandoago, ja, jendea, ingalatzeko jendea, edo, bueno, eh, Gran Bretañako jendea, izango zela, ja, inmuneagoa. Eta, da, zuen, kapitalista. Osa, hori, hori ez bali mada neoliberalismoa, no? Ze uste da. ez que hori da terrible, porque, claro, hor, hilko da, ja modifikatu du, pizka bat, ze, ze zen terrible, esan zuena. Baina, baina, baina, esan zuenean diskurtsoan hori, eta tipua zen hori baiz eta jose, non dauka, tipo horren non ditu sentimendu ez? Ez que hori ikusten da. Bakarri ikusten du, bede zigorra. Eta ekonomia, ez? Osa, hor berak argi dauka, balantza horretan no, jarriko duen zein, zein edauka pizu handia, ez? Pizu handiena, dirua edo bizitza, zuera entzat dirua. Hombre, hori da ikusten ari dena krizionekin, honekin, ez? E, eta mai, mai gainean jatzen ari den gaia, ez? Zer, zer da garrantzitzuena? Bizitza, ez? Feminismoaren mitiko mesua, ez? Bizitza erdigunean, edo edo ekonomia erdigunean edo ze hostia erdigunean eta ere aukera bat da balore emateko bestegunean eh? beste gunean entzun nion jaio herreroari supertxarto ikusita zauden lanak orain dira beharrezkoak ez? Eh, garbiketa eh, eroskiko kajerak eta holako lan batzuk ustetan erroio eh, ba, txartu ikusiak zudenak edo Oio, ikasketari gabe edo zer, baina orain dira daudenako eh, elkaio eta, eta beste jendea laguntzen. ikusi zenuten beste egunean atera zen prentzaurreko hori militarrekin eta guzti, gauza guzti hori? Zu del zirko, del sol? Fu, ni bai. Nik ez. Jode, esan zuenean, gainera izan zen bizkabat barregarria, no? Zer zuen, hasi zen izan zen, zuen, zuen emabak, eta besta dugu. Pues que esan zuen, eh, oza, atera omen zen eta uste dut zela larun bat, ez? <laughs> Eta esan zuen, ah, bueno. Bai. pues hori, eh, que es lunes y vamos a empezar aquí a tomar medidas, estás en 7, no, no, que si hoy es sábado. Y dijo, con este virus siempre es lunes, <laughs> también es un grito hostia, va a engañar. En plan, como aquí manda mi pella, <laughs> ¿sabes? Entonces que un dice super adidas garria. De, en plan, de, ¿no? Vamos a combatirlo eh, con, eh, con la guerra de los, eh, los soldados, de no sé qué, es súper belicista. Hombre, hori ere erabiltzen da e, diskurtsoa bideratzeko eta jartzeko ez nola e, jodertak esan gerra ba, batean egongo bagina bezala ez eta guztiak gara berdinak ez nazioa e, gara guztiak berdinak eta gure etxaila da virusa ez eta gero ikusten dugu nola ez guztiak berdinak, ez? Eta gauza bera etxe hogei metro karratuko etxe batean bizitzea, edo egun da hogei e, metro karratuko etxe batean, edo bakarri bizitzea, edo semeak edukitzea, edo lan prekario bat edukitzea. Osa, e, gure etxaia ez da bakarrik virus. Virus asko daude. Ni ematen diana beldurra, nada, ze mobide hau izan zen, tipo hori atera zen ez, e, hori atera zen, e, pues, hori esaten esan zuena, zu esaten duzuna, hori izan zen eta garbi oso egon intentzio bat, ez? Eta gero atera dira zenbait pertsona, eta ni gustatu zait pilo bat adibidez horietako bik izan dutena. Horietako bat izan da, beti esan David Fernandez, que no se engañen, ¿no? Porque el ejército desarmado y heroico de las batas blancas es el único que ganará esta guerra, sin un solo disparo. De la Irán chubarela, dela irantxu que bota su mesu bat, orain ez tokitzen. Baina, pues, esaten zuen, pues hori, zelan tipo hori zen heteropatriarkalismoaren e, eh, ikurra, ez? ¿eh? Zaten zuela, pues, de hilko dugu, vamos a matar, vamos a cercenar, vamos a ganar, vamos a no sé qué. eta esan zion, tuit batean zaten zuen Ion Txubarela, pues, benetan erdian jarri behar dena, eta benetan virus honekin amaituko duena, ez dela izango hori, ez dela izango berre, baizik eta txaintza, e, eh, guztion arteko elkartasun, empatia, eta hori guztiak direla e, pues, feminismoaren balorea. Eta gara amaitu zuen esaten, que era un un un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, ni ados nauderaren. Bueno, eta txakurrekin jarraituz, zelan, zelan zuen txakurrak paseatzen? General sin más, vaya, ya Zipayoquín ya vi movida y salditud. Así que a la tercera va la vencida. Hurrengoan mugita. Zer gertatu zaizu. Pues o sea, ni beti, eta beti, e, aien bat zenean, izetik zurbilen goen, eh? Baina lehenengoa izan zen, esan zidaten hori, bakarrik egon nahi, e, eh, nintzela, etxetik egun da berrogeita mar metrotala, no? Y yo, vale, eta galera galetu nion, baina ¿cuántos son 150 metros? O sea, dantzian, pues 150 metros, o sea, pasos largos. Y yo, pues me dejas igual. Vaya, bueno, sin más. Eta gaur, movida sanda, torre de la bestia. era en plan, venga, venga, todos para casa, eta en plan, solo podéis ir a bajar en el portal y ya está, eta ni que Pero si el otro día tu compañero me dijo que 150 metros, o sea, ninguna 150 metros. Me dice, no, no, eso de los 150 metros no sirve. Todos a casa, Digo, ¿de qué vas? ¿Qué? O sea, igual, norbait entzuten batin badago, eta, eta batin badaki, hori egia den edo ez, que me resuelva de los 150 metros, egia den edo ez. Porque egun dagoetan me cuentan una película diferente. Ba, nik uste dut, eh, inork ez dakiela zehazki zeintzuk diren arau zehatzak, eh? Bai, baina lo que más me jode es la puta prepotencia. O sea, esan aldiate de pues que lo digan bien. Baina que no vengan aquí como si fuesen, ¿sabes? O sea, alguien jarrera da lo que me jode. O sea, me da igual, pues dime, pues así da, vale. Alla tú, desde ayer a hoy han cambiado, los dos saques porque están cambiando todo. Baina, que me vengan con esa actitud, eh. Hori da movida, eh, sin más. Guri adibidez, niri, joan nahi zinean txe txakurra txera, e, ni justu joan ninduan etxera, eta nire zitzaren gertatu, baina identifikatu zituzten hor zeuden pertsona guztiak, en plan, venga, DNI-a, nanaz, non bizizara, eta eta azken finean hori da, nire ustez, da, gertatzen ari dena da hor dago balantzan da, pues bale, ez? Kamuflatzea denez eh, poliziaren lana, bale, da poliziaren lana, hori argi dago, baina eh, trukean zure eh, libertadeak edo zure askatasunak ari dira murrizten. Zer, joder, ez que horain txe bertan, eh, ematen ari da, oza, justifikatu behar duzu jende guztian aurrean dirudi eh zergatik atzen ari zaren kalera eta hori ikusten da joaten zaio eta ja hor sartzen da bigarren polizia mota ni uste ez dena txarrena da balkoietako polizia ez joaten zaela ara eta ja jendea azten da zuri begira en plan de eta ni bitzen zaio tio ez da ez osea ni gustu mai gainan ari direna ari dena jartzen dela eh gure askatasunare askatasunak ari dela A ber, lehen gertatu zaidana, gainera, izan da, ni zantera hitz egiten zegoen, eta ni hori bildu nahi un poco, zututeko. Eta esan dit, no, no, no te acerques, no te acerques. Apestada, de eta, mierda. Eta gainera, claro, no un oiuka, no? Pues uno de más zuri eta la otra. Eta, claro, y en día te la da balcón a ver el espectáculo. Es que... Hombre, azkenean, hausa honekin sortzen dena da, estado policial bat, eta neurri excepcionalak, ez? Eh, egitea normaltasun normal bihurtu, ez? Niri hori ematen dit beldurra, ez? Nola egoera excepcional hoiek, nola gero eh, bihurtuko diren edo ez, baina bihurtu aldiren gauza normal bat, ez? Eta beste egunean e, entzun nuen e, batean, entzun nuen nola esaten zuen tipo batek, joder, e, orain gaude bizitzen e, jende guztia e, adibidez San Franciscon bizi duena bents batek kalera ateratzea eta e, doizin momentutan polizia gelditzea eta venga e, los papeles edo sunor edo nondik zatoz Ez, egoera excepcional hori bizi dutela margenetan dagoen jendea, orain bizi ari garela pertsona guzti. Zimaz, iruditzu izi zaidan refleksio interesgarri. Baina hori, e, nik uste dut dela peligrosa dela, ba, adibidez, iratik lehen bidari du, ez? Zatu dela boen, ba, mendik aurrera, gobernuak, espiatu bat digutela gure lokalizazioa, ez? Mobilaren bueno, hori jarri egingo zuten, Baina, bueno, e, publikoki eta legalki egin dezakete oraindik aurrera, ba, virusaren erda honekin. Eta gero, seguramente, lege hori geratuko da, ja, pa siempre. Arau excepcional hauek, nola, eta e, askatasunen murrizketa hori, gainera nola, onartzen ditugun e, gizarte bezala basok egoera honetan, eh? Nola adibidez, con el 11S, ez? Atera la Patriot eta jendeak e, txalokatu zuen e, lege batzuk e, haien kontra zirkoazena. Ba, hemen gauza behar erretetzen ari da, eh? Gaude txalokatzen e, lege batzuk e, joango direla gure kontra, importien, no? of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Baina, e, perspektiba aldatzeko, beste alde batetik ere agertu dira e, iniziatiba eta jendearen sare autonomo asko, ez? jendea laguntzeko, edo ez dakit zer ezagutzen duzuen, jo que sareren bat, edo beste egunen ikusi nuen adibidez Kataluniako manteroen oza, kolektibo batek hasi zela maskarak egiten hospitalera bidaltzeko. Zure herrian, ere sortzen ari dira, guapo egon zen, ze sortu zenean, gertatu zenean hau, tarrapatu gintuen, super zen brabaz, ez? Zu, egun batetik bestera gauden etxean. Eta nik uste dut eh, hor, e, orain ari dena gertatzen da, alde batetik, e, poterea daukatez nori, ekatri ari direla saiatzen nire uste. Ez hartzen lege restriktiboa goaz, beldurra, oza, beldurra aprobetsatu. Baina ere nire uste ari dira sortzen beste, ari, ari, ari da sortzen, ere beste mugimendu mota bat, dena guztiz kontrakoa. Nire uste ez da gehiago, pues hori, empatikoa, ez da hainbeste restriktiboa, ez? Ez da, poterak ez ari nada hori, ez itxegin ez hausokia erekin, ze kutsa diesa jokezu, edo kutsa txaitxake, edo eh, ez itxegin ez Juan Galera, ez a batik, eta hori, bale, neuri batean dago, baina nik utu dela, mezkidantza sustatxearen aldeko jarrera bat. Baina herria nik guztien ari egin egin egin egin herria Justo hori da, konfiantzaren sustaketa, empatia, zaintza, eta, eta, eta, eta, eta. Eta, guapo gantzen, lehenengo, lehenengo egunetan, zela, talde, ia osoan, sortu ziren voluntarioen zareak. Voluntario hori, pues, ere eskotak egiteko, eta, eta, eta, eta. Gantzen, zeh, zeh, zerin, e, eh, pla. Eta hori egia zan dira uste zen guapo, izan zen berezkoa, oza, sea, ez zen planifikatu, bezik eta izan zen mega pu, eta baina, eh, momentanio, bai espontaneo. eta ikusi da zelan gero udalek ez e, bere ganatu duten edo ari diren pizka bat bere ganatzen. Zek, nik e- nahi duen analizia, egin nahi duen analizan zen hori zen, zen alde batetik, batxuek ari den egiten, ari, ari, bai, oza, tendentzia da, eh, e, kontrolatzea gauza, beti enpresa pribatuen bitarte oberdin, baina kontrolatzea gauza, eta beti ere esartzea deskonfiantza, ez dut esaten, baina ikusten da zela, poteretik ari diren esartzen, jarrera hori direnak mezfiantzakoak eta kontrolpekoak, beti haien kontrolekoak, eta saiatzen desorganizatzen eh, herri mugimendua. Guztiz, beti, betari herria da, eh? Osa, saiatzen beti, berri ateratzen den mugimenduak edo edo absorbituz edo deus, Eta ikusten da zer beste jarra dagoen, de, den justo kontrako da hori, konfiantza sustatu, pues joan zura izokia den gana eta zan oie, tío Edo, dituzu laro gehi urte, pues nik joan naiteke erosketak egitera, edo zure zaborra gotatxera. Ikusten da hori, ez? lana, eh, empatia, konfiantza. Nik, nire ustez justutu hori dela gehiago bidea, ez? Bueno, eta gaiaz aldatzeko <laughs> Ja drama gu Goita mazazpe minutu hemen Kaka ematen Eta Igual hasiko gara Saltzen beste egunean itxegin genituen Movidak ez Pintxoen mierda ah, guztia Tallerrak edo Zer egingo dugun Zare hoiek indartzeko edo edo behintzat gure zierro egun hauek pizkanaka pizkanaka ba, komunitarioago egiteko. Irati? Zer? Pincho. Ak? pincho pintxo. Gustatu <laughs> zait. Ni es que gau supernekatu anago, así que eclipsar, eclipsar. Pues yo Edo Garchot, hemen ere dagoela y nadie le ha presentado. Yo gacho hor dago, ni, buah, ni nago guztien. Bai, hor dago, Garchot egin. Pero ese gante que es un chiquiten, tío. Su batamanta. Qué puta nazi. A ver, ba, orain, eh, ostegunetan, ezin garen ezkintzio potera joan, eta gu, azkota joaten ginenez, ba, pentsatu dugu, pentsatu dugu, ba, azero, eh, ostegunero, ba, pinko bat egun. Eta igual, Instagramera igo, edo Facebookera, edo nahi tokira, hashtag batekin. Eta igual, azte bakoitzean, ba, gai dezberdinak egongo dira, edo gai batzuk, edo eh, eta gai batzuk proposatuko dira. Baina hori oraindik dago un poco en el aire. Hasiko gara ja aste honetan edo ze hostia. Bai, urrengo urrengo ostegunean ja atenda, da Bale, eta grabaketa hauko dugu gure webgunera eta han jarriko dugu e, mierda guztia, ez? Baina kartela egin hau duzu, ez? Gero jabaltu. Bai, bai, bai. Pues ya está. Eh, horretu parte zege gehiago ingo dugu. Pues esan zenuen yoga taller bat egingo zenuela, ez? Agia ah, da, yoga ah, Vale, vale. Nik emango, emango dugu beste yoga taller bat, bai? Eta zei, ratxa joekin, zer? Ni saiatuko neiz beste tallerren bat egiten... Igual egin esen serigrafia ari buruz eta gero printzipio zirratsaio honen edo zuzenean edo ez dakigu momentu ze hostia egingo dugun, baina astean behin, ez? Eta Gai, gai kandenten inguruan, ez? Esan genuen igual, ikartuko pertsona bat, elkarrizketatuko benuela bizkazakiteko zeitzu diren langileen eskubideak, ez? Bai, edo herriko komertxo txikiei, abertzelan ari diren krisi hau pasatzen, eta zer egin dezakegun laguntzeko edo ezakit, ikusiko da. Norbaitek entzuten baldin badu mobida hau, bidali dezake e-mail bat eta saldu bere, bere historia. Entzun leo, gaiak proposatu, gaia proposatu Eta parte hartu. Galderak egin, entzun ditugu, los intelektuales, pagaran. Bueno, vale. ¿Qué, pues bai, o qué? Eh, vengo un agur o algo, ¿no? Ah, vale, vale. Agur. Venga, Irati, di algo, tía. Pues que la he preparado, pues con toda la infusión por toda la sala. Vaya normal, pecho arriba, este. Eh, ahora iremos a dejar con la fregona. Así que está tiempo Pero bueno. Agur. Bueno, Peña. Agur. Venga. Agur. Agur.